بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alloh subhanahu va taolo shu kunda qilgan ibodatlarimizni duolarimizni qabul qilsin ijobat qilgan bo'lsin masjidga ibodat qilgani kelar ekanmiz yoki tahorat qilib jami namozga turar ekanmiz albatta mana shu qilayotgan duoyimizni Allohdan ijobat bo'lishligini so'raymiz. Ibodatimiz qabul bo'lsin deymiz, gunohlarimiz kechirilsin deymiz. Mana shu niyatlarimizga yetishlikdan gunohlarimizni kechirilishi, duolarni ijobat bo'lishi, amallarni qabul bo'lishidan nima to'sadi? Shunday bir ishki inson ko'p marta takrorlanadi hayotida, kundalik hayotida e'tibor bermaydi. Bu savdosidagi yolg'on gapni ismi, xiyonatni ismi, shunga o'xshagan narsa. Bir odamdan so'rasangiz, qancha pulingiz bor? Biladi qancha puli borligini. Yoki qancha bir moli dunyoingiz bor desa, biladi qancha. Lekin aniq bilmaydi. Hammasi halolmi? Mana shu narsaga e'tibor qilinmaydi. Zamon shunaqa bo'lib qolganki, eng asosiysi qanchaligi, qanaqaligi emas. Bugun harom kasb haqida suhbat qilamiz. Siz bilan bizni qilayotgan ishimiz garchi halol tijorat shariat tomonidan man qilinmagan bo'lsa ham ba'zi bir ko'rinishlar borki, shu ishlarni qilishligimiz bilan halol tijoratimiz shubhali, gumonli balki harom bo'lib qolishligi bor. Bu topayotgan luqmamiz, rizqimiz halol bo'lishiga nima uchun kerak? Avvalambor halol rizq topishlik Alloh taolo tomonidan buyurilgan buyruq, farz. Ikkinchidan qilayotgan ibodatlarimizni qabul bo'lish bo'lmasligini bitta shartlaridan. Bir odamga nasihat qilasan, qo'y, shu ishingni tashla yur, ibodat qilaylik. Bir Qur'ondan o'qib berasan, masala qilasan, hayotdan misol keltirasan, bu harom, bu ishni qilma deysan, lekin ta'sir qilmaydi. Nimaga ta'sir qilmaydi? Hech o'ylab ko'rganmizmi? Alloh taologa toat qilishlik bu eng katta saodat dedik, eng katta baxt dedik. Insonni yetadigan eng oliy sharafi Alloh subhanahu va taologa qul bo'lishlik sharafi. Alloh taologa qul bo'lishlik sharafi eng oliy sharaf. Endi shu sharafga bir odamni yur, sen ham shu sharafga egasi bo'lgin deb yetalasangiz kela olmaydi. Nima sabab shunga? Nima sabab? Yeyilgan harom luqma. Yahyo ibn Ma'oza rozi shunday deydi. Toat diqqat qilamiz, toat. Alloh taoloning xazinalaridan bir xazina. Bu xazinani ochadigan kalit kerak. Kalit bu duo. Inson duo qilar ekan, Alloh taolo toat degan xazinasidan beradi. Endi bu kalitni sondiqni yoki xazinaning eshigini ochish uchun kalitni tishi bo'lish kerak. Bu kalitni tishi nima? Halol luqma deydi. Demak, boyagi yur desak unamayotgan, qo'y desa to'xtatmayotgan odamni toatga egilolmayotganligini sabablaridan bittasi nima bo'ldi? Harom luqma. Harom luqma. Shuning uchun otalar ko'chadan pul topib kelayotganimizda farzandlarimizga nisbatan juda bir katta xiyonat qilayotgan bo'lamiz agar harom luqma olib kelayotgan bo'lsak. Chunki farzandlar bir pokiza bir idish, unga har kuni bir tomchidan pokiza suv quyilsa, idish to'lganda pokiza suv bilan to'lsa, tiniq turadi. Agar orada loyqa, tosh yoki kesak tashlaydigan yo'q u idishga. Albatta u loyqa bo'lib ketadi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga halol luqma yeyishlikni buyurgan. Astagfirullah. Ya ayyuha rusul kulu minat tayyibati va amalu soliha inni bima ta'maluna alim. Yuborgan barcha payg'ambarlarimizga shunday dedik. Ey payg'ambarlar, halol pok taomlardan yenglar va yaxshi amallar qilinglar. Albatta men qilayotgan amallaringizni bilguvchidirman. Endi xuddi shu payg'ambarlarga buyurgan buyruqni mu'minlarga ham buyurdi. Siz bilan bizga ham buyurdi. Ya ayyuhallazina amanu kulu min toyyibati ma razaqnakum. Ey mu'minlar, sizlarga rizq qilib berganimiz pokiza narsalardan yenglar. Demak, pokiza narsani halol qilib yeyishligimiz o'zi Alloh tomonidan buyruq. Duosi ijobat bo'lishligida shubha qilinmaydigan 3 ta odam bor. Shulardan bittasi musofir. Musofir duosi ijobat bo'ladi. So'ngra payg'ambarimiz bir musofir kishini zikrni qildilarda aytdilarki, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأس أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له So'ngra payg'ambarimiz safarda uzoq yurib, safarlari cho'zilib, kiygani ham harom, ichgani ham harom, yegani ham harom, harom bilan o'ralib qolgan bir musofirni zikr qildi. Mana shu musofir duosi aniq ijobat bo'lishi kerak. Lekin harom yeganligi uchun qo'lini ko'tarib, "Rob, ya Rob, ya Rob" deydi. Hamma yo'g'i harom bo'lib ketgan. Duosi qayerdan ijobat bo'lsin deydi. Demak, siz bilan o'qiyotgan biz namozimiz, siz bilan biz qilayotgan duolarni qabul bo'lib, ijobat bo'lishiga luqmamizga bog'liq bo'ladi. Hozirgi kunda odamlarda iymoni zaif bo'lib ketganidan, oxiratga bo'lgan ishonchini susligidan, dunyoga muhabbatdan ortib ketganligidan, dunyoni oxiratdan ustun qo'yayotganligidan odamlar halol harommi qaramay qo'yishdi. halol kasbimizga haromni olib kelib qo'yadigan hiylalarni eshiklari ko'payib ketdi. Shubhali bo'lgan joyga borgan odam haromga borib qolishiga oson bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, halol narsalar aniq, harom narsalar aniq, o'rtasida shubhali ishlar bor, odamlarni ko'plari buni bilmaydi. Kim shubhali narsaga kirsa, haromga kirib qoladi ekan. Bu siz bilan bizni zamonimizda haromdan pul topishlikni, harom kasbda ishlar nihoyatda ko'payib ketgan. Shulardan bittasi aroq sotishlik, mast qiluvchi narsalarni sotishlik. Hayotda axloqni buzilishiga sabab bo'ladigan narsalarning savdosi. Ana shu harom ko'rinishlaridan go'shtni harom qilingan jonivorlarni go'shini, yog'ini, boshqa narsalarni sotishlik yoki hech har qanday sharma hayodan uzoq bo'lgan gazeta, jurnallar, fahsh aniq ko'rinib turgan kasseta disklarni sotishlik, bularda bari harom bo'lgan ishlardir. O'sha disk sotayotgan aka-ukalarimiz sotayotgan kassetalarning ichida shu faxsh bo'ladigan bo'lsa, o'zlari bilsin. Nimani bolalar yegizayotganligi Hamda poraxo'rlik. Bu ham nohaqda bir avj olib ketgan illatlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hukm chiqarishlikda pora bergan va pora olgan odamlarga la'nat o'qiganlar. Abdulloh ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhumodan quyidagi hadis rivoyat qilinadi. Imom Ahmad va Tirmiziy sahihlarda keltirgan bu hadisda La'ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam roshi va murtashifi yoki botilni haq qilishligi uchun beriladi. Pora. Yoki ham uchinchi varianti bor. O'zini haqqini undirishlik uchun pora berishga majbur bo'ladi. Yoki o'zini boshidan zulmni ketkizishlik uchun pora berishga majbur bo'ladi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hukm chiqarishlikda hukmda pora berganda ham pora olganda ham la'natlagan deb aytdik ulamolar uchinchi holatdagi o'zidan zulmni nari qilish uchun pora berayotgan bo'lsa majbur bo'lib yoki haqqini ololmasdan majbur bo'lib pora berayotgan bo'lsa mana shu kishiga ulamolar ijozat beradi endi mana shu ma'siyatda sodir bo'lish ustida turgan kishilar yelkasida gunoh ketaveradi Harom rizq masalalarida yana biri bu xiyonat va o'g'irlik. Asosiy mavzuyimiz shu bugungi. Musulmonlarda mulki bo'lgan, ommaning mulki bo'lgan narsada omonatdor odamni xiyonat qilishligi. Aytadi, men oyligim kamligi uchun qilyapman shu ishni, bo'lmasa qilmasdim deydi. Qo'liga omonatda berilgan ishxonamida, korxonamida qandaydir molmidi omonat qilib berildimi? Bir odam mas'ulmi shu narsaning ustida? Agar xiyonat qiladigan bo'lsa, innalloha la yuhibbul xoinin. Alloh taolo xiyonatkorlarni hargiz yaxshi ko'rmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo quyidagi oyatni nozil qildi. Astagfirullah va ma kana linabiyyin an yaghul man ومن يغلل bima بما yawmal يوم القيامة ثم kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. mana shu g'azotda tushgan o'ljalarni bo'lishlik ustida nozil bo'lgan oyat. Hech bir payg'ambar uchun urushdan tushgan o'ljalarga xiyonat qilishlik joiz emas. Xiyonat qilish joiz emas. Kim xiyonat qilsa, qiyomat kunida Allohning huzuriga qilgan xiyonati bilan birga kelur. So'ngra har bir jon mazlum bo'lmagan holida qilgan amaliga komil jazo olgan. Al-ghul degani, al-ghulul degani Bu shariat ruxsat bermagan yo'l bilan bir molni o'ziniki qilib olishlik. Bu hiyla ishlatib, yolg'on gapirib yoki o'zini nufuzini, mansabidan foydalanib turib, shariat ruxsat bermagan yo'l bilan o'ziniki qilib olishlik. Kim shunday qiladigan bo'lsa, harom yegan bo'ladi, o'g'rilar qatorida bo'ladi. Mana quyida bir katta hadisni o'qiymiz. Oyatda keldi eshitdinglar. Kim xiyonat qilsa, qiyomatda xiyonat qilgan narsasi bilan birga keladi deyapti. Bu hadis Abu Hurara roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Imom Muslim o'zining sahihlarida keltirgan. Abu Hurara aytadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni oramizda turdilarda g'ulul, ana shu xiyonatkorlikni, o'g'rilikni zikr qildi. Buni ishi og'ir ekanligini bizga bayon qilib shunday dedilar. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu رغاء يقول يا رسول الله أغفني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك sizlardan bittalarni do'st tutmayman dedi rasululloh sahobalarga qarab kimlar rasululloh kimni do'st tutmaydi u shunday bir kishiki qiyomat qoyim bo'lgan kunida bo'ynida o'kirib turgan bir tuyasi bilan keladi bo'yniga osilgan bo'ladi tuyasi shu tuya o'kirib turadi meni oldimga keladida yo rasululloh menga yordam bering deydi Bu kim edi? Ana shu tuyani xiyonat bilan nohaq o'ziniki qilib olgan Menga yordam bering yo Rasululloh dedi. Rasululloh aytadilarki, sen uchun meni oldimda hech narsa yo'q. Tahqiq men yetkizganman dedi. Ya'ni shu narsani aytganman men sizlarga. Nimani xiyonat bilan olsanglar, o'zingizlarga bo'lmagan narsani o'zlashtirib olsanglar, qiyomatda bo'yningizlarga ilingan holda keladi deganman. Men hech narsa qilib bera olmayman, men yetkizganman. davom etkazamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davom etdilar. Sizlardan bir kishini o'zimga ulfat, do'st qilmayman. Kimni? Qiyomat kuni bo'ynida kishnab turgan oti bilan keladi. Ya Rasululloh, menga yordam bering deydi. Rasululloh bunga ham sen uchun meni huzurimda hech narsa yo'q. Men yetkazganman senga deydi. Bu aytilgan odamlar ana shu nimani xiyonat qilib olgan bo'lsa, musulmonlarning moli bo'lgan, o'ziniki bo'lmagan narsaga xiyonat qilib o'ziniki qilib oldimi? Qiyomatda ana shu narsa bo'yni yilinib boriladi. Hadis davom etamiz. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi shartun laha sughar. Sizlardan bir kishini do'st tutmayman. Kimni? Qiyomat kunida bo'ynida ma'rab turgan bir qo'zi bilan, qo'y bilan keladi. Ya Rasululloh, yordam bering menga deydi. Rasululloh boyaga ikkitasi aytgan javobni aytadi. So'ngra boshqa bir kishi keladi. Rasululloh uni ham do'st tutmayman dedi. Kim edi u? Bo'ynida qichqirib turgan bir nafs bor. Ya'ni xiyonat qilganki, mana shu nafs bo'yniga osilib turibdi, qichqirib turibdi. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi riqon tahfiq. Yana bir kishini do'st tutmayman deyapti Rasululloh. Kim u? siz bilan bizga tegishli joyki bizdan ham agar shunaqa xiyonat bo'layotgan bo'lsa o'zimizga bo'lmagan narsani o'zlashtirib olayotgan bo'lsak rasululloh mendan mas'ul deyapti qiyomat kunida shafoat so'rab rasulullohni oldiga borilamidi shu zot aytyapti men aytganman senlarga senlar eshitgansan yetkazganman meni oldimda senlar uchun hech narsa yo'q deydi so'ng yana bir kishi keladi boyagi kishi riqoim degan bir kiyim bilan keladiki hilpilab turibdi ustida omonat qilib qo'yilgan bittani o'ziniki qoldi. Kim bilib o'tiribdi? Qorovullar, qurilishdagi qorovullar, korxonani qorovullari, xullas bir e, qarab turing deb omonat qilib berilgan joyda qorovullar Kechqurun hech kim yo'q mahallada nima ishlar qilayotganligini o'zlari biladi. Xususan, o Sovet ittifoqi bor mahallada zo'r shior bor edi. Общий значит istislarda yashaganlar biladi. Общий значит ничей. Общийmi hammanikimi demak hech kimniki emas. Chunki qiyomatda shu o'g'illagan narsang bilan agar tavba qilmagan bo'lsang, agar egasiga qatarib bermagan bo'lsang, istig'for etmagan bo'lsang, qiyomatda bo'yingda osilib turadi. Endi qancha olib ketgan bo'lsa uyga shuncha. Biz hali dinimizni o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa juda ham ko'p. Biz hali o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lsak-chi, hali o'zimizni to'lib yotibdi kamchiligimiz, o'zimiz bilgan. Hali bilmaganimiz qancha ekan. O'shuning uchun boshqalarni qo'yib turinglar. Alloh saqlasin, o'lmay turib eshitdik, tavba qilish kerak ekan, qaytarib berish kerak ekan, istig'for aytish kerak ekan, qutulib qolish imkoniyati bo'lyapti. Shuni eshitmay yurganlar qancha? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda davom etadilar. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi samitun, ya'ni zahab aw fidda. Bir kishini do'st tutmayman. Shunday kishiki qiyomatda meni oldimga bo'ynida jim turuvchisi bilan keladi. Nima bu? Oltin yoki kumush, pul. Bu qichqira olmaydi bu. Mana u ot singari yoki boya bo'zaydi singari baqira olmaydi. Jim turadi. U keladida, "Ya Rasululloh, menga yordam bering, qiylanib ketdim" desa, "Sen uchun meni huzurimda hech narsa yo'q. Men yetkizganman." deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu hadisda aytar ekan, qo'llarini ko'tarib, "Parvardigor, yetkizdimmi? Yetkizdimmi?" deb bir necha marta takrorlaganlar. Esimizdan chiqmasin. Qaman ya'mal misqola zarratin khayran yara va man ya'mal misqola zarratin Qiyomat kunida inson bolasi hayotda qilgan har bitta zarra vaznicha yaxshiligini ham ko'radi, zarra vaznicha yomonligini ham ko'radi. Endi uyga borib turib bir qarangda tomdi, tomni, podvalni bir esingizga kelarmikan, qaysi narsalarni shu ishxonadan ko'tarib keluvdingiz, qaysi narsani so'ramasdan olib kelib qo'yuvdingiz. Men unaqa qildingiz demayman. Shunaqa qilingan ekan. Bormikin. o'ziniki bo'lmagan narsani o'zlashtirib olgan kishi agar mujohid bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suhbatida o'tirgan kishi bo'lsa, lekin mana shu xiyonat qilgan bo'lsa, u kishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jahannam jahannamda ekanligini aytganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ip bo'ladimi, undan kichkinaroq narsa bo'ladimi? Xiyonatdan ehtiyot bo'linglar, chunki ana shu o'g'irlangan, xiyonat qilingan narsa egasi uchun qiyomat kunida or bo'ladi, nomus bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Haybar g'azotiga borarkanlar bir qul Haybar g'azotini bir necha kun davom etgan, kechagi bo'lgan jangdan tushgan o'ljadan hali taqsim qiluvchi taqsim qilib bermasdan turib o'ziga bir yelkasiga yopinadigan bir matoh topib olgan edi, o'zlashtirib olgan edi. Ertasi kun bo'lgan jangda haligi qulga kamon o'q sayildida o'ldi. Sahobalardan biri aytdiki, "Ya Rasululloh, shahidlik qulluq bo'lsin a bunga?" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Yo'q" dedilar. "Vallazi nafsu Muhammadin biyadihi inna shamlata lataltahibu alayhi naron ahazaha min al-ghanaimi yawma Haybara lam tusibha al-muqassim." Muqassim. Yo'q dedilar. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Haybarda o'ljalarini bo'lib o'tsa hali bo'lmay turib o'zlashtirib olgan boyagi matohi o't bo'lib ustida lovillab yonib turadi. E u kofirlarga qarshi bo'lgan g'azobga chiqqan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sahobasilar qatorida yurgan. Lekin xiyonat qilib, o'ziniki bo'lmagan narsani o'ziniki qilib oldimi? Mana shu o'g'irlangan narsasi u o'ldida u u. Biz hali o'lganimiz yo'q. O'lganimiz yo'q. Kichkina sana ham hech narsa emas, qo'rqma men aytib qo'yaman. Nima aytib qo'yaman, alo. U seniki emas, sen ayta olmaysan, haqqing yo'q seni. sen xiyonatga sherik bo'lding xolos yo men bilmayman akalar u meniki emas turib tursin dedi faqat turib turishiga javob beraman devoraveraylik birovni hisobidan saxovat ko'rsatmasdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu hadisda aytganlarida odamlar qo'rqib ketishdi ana shu bitta deb turib jahannamga tushib ketaver odamlar bo'lmasam shahidlikka da'vogar boyagi odam bir odam keldi yo rasululloh voy unda men mana bu oyog'imga bog'lagan bog'ichimni ham yoki ikkita bog'ishdir Kecha avval o'dim deb payg'ambarimiz aytdilarki, bu bog'ishni bittasi yoki ikkalasi ham jahannam o'tidan. Haqqi bor, o'sha jangda qatnashgan, shu tushgan g'anima o'lchagi ular ham haqdor, lekin umumiy musulmonlarda mulk hozir. U taqsim qiluvchi taqsim qilish kerak. Keyin uniki bo'ladi. Yo Alloh, rahmi kelsin siz bilan bizga. bu shahidlikka da'vogar bo'lib turgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni suhbatida o'tirgan kishilar besh mahal namozni payg'ambarimiz orqasida o'qishlikka hozir nozir bo'lib turgan sahobalarni qatorida turgan kishi bitta o'g'irlab qo'ygan material uchun jahannamga ketadigan bo'lsa, umuman namoz o'qimasdan, halol haromni farqiga bormasdan millionlaganlarni o'g'irlayotgan odamlarni holi nima bo'lar ekan? Bu Rasululloh orqasida namoz o'qigan bu odamlar. Har zamoni saodatda yashaydi. Rasulullohning yonida turib jang qilyapti kofirlarga qarshi. Shuni 2 metr materialda olib qo'yganiga so'ramasdan haqi bor edi. Jahannamiy bo'ladi deb tursa, Allohni tanimayotganlarga, halol haromda farqiga bormayotganlarga, qalamni uchi bilan o'g'irlayotganlarga, siyohni uchi bilan, qog'ozni cheti bilan o'g'irlayotganlarga Alloh rahmi kelsin. Allohga hamd aytaylik, o'lmay turib eshityapmiz bu narsalarni. Abdulloh ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis nima haqida gaplashyapmiz? Kimga xiyonat? Erga xiyonatmi? Nimaga xiyonat? O'ziniki bo'lmagan narsani o'zlashtirib olish haqida gaplashyapmiz. Musulmonlarning moliga bo'lgan xiyonatni gapiryapmiz. Abdulloh ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi ushbu hadis. U kishi aytadilar: كان في بيت المال رجل يقال له كركرا فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار baytil molda musulmonlarda moli to'planadigan xazina xonada baytul molda bir kirkira ismli bir odam bor edi haligi odam vafot qildi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar u jahannamda dedilar u o'tda dedilar shunda borib haligi odamni surishtirib qarashtirishuvdi Yahteb yoki to'nga o'xshagan narsani hech kimga indamasdan xazinadan olib kiyib uyga olib borib qo'ygan. Musulmonlarda Baytul Molida turgan omonatdor odam bitta to'n oldi. Olib uyga olib borib qo'ysa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jahannamda deyapti bu kishini. Harom kasb manbalaridan bu poraxo'rlik deb aytdik. Ba'zi bir berilayotgan sovg'a salom ham ana shu harom kasb harom luqma sirasiga kirib qolishdan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki sovg'a berayotgan odam o'zi biladi nima maqsadda berayotganini. Sovg'ani hadiyani olayotgan odam ham biladi nima maqsadda narigilar berayotganini. Endi shu mansabdan tushgandan keyin ham hadiya hadiya olib beramikin bularga hadiya qilayotgan saxovatli muxlisi. Shuning uchun hadiyani ham, hadiyani ham o'ylabroq qilish kerak, o'ylabroq olishlik kerak. Toki bu ham haromga kirib qolmasin. imom muslim keltirgan hadis man istamalnahu minkum ala amalin mahitan fama fawqa kana qaluran yati bihi yawmal qiyamah rasululloh aytyaptilar biz qaysi bir kishini bir ishga yollagan bo'lsak bir ishga buyurgan bo'lsak mana shu ishida ip bo'ladimi yina bo'ladimi undan kichkina narsa bo'ladimi yashirib o'ziniki qilib olarkanmi ekanmi berkitar ekanmi xiyonat qilar ekanmi qiyomat kunida mana shu berkitgan narsasi bo'yniga osilgan holatda keladi har bitta kasb egasi, har bitta hunar egasi o'zini ishi ustida bir fikr qilib ko'rsin. Yog'och usta bo'ladi uyga boradi, asboblari bilan 10 kilolik asbob bilan boradi. Aytayotganda ham 10 kilo bilan qaytsin. Undan bir haligi asbob soladigan yog'ochdan bir narsa yasab olmasin. Chunki kimiki u qo'shni bir narsa so'rab chiqsa berib yubormasin. Kimiki u Sizga olib bergan o'sha materialimi siz javobgarsiz qiyomat kunida. Kiyim tikadigan kishilarniki oldiga kiyim olib bordimi? Ashillatlar nima maqsim qaytarib bersin. Bir narsani unga buyurasiz, haligi narsani tayyorlaydi. Sizni qo'lingizga topshiradigan kundan bir necha kun avval taroziga solib tortib beradi. Moncha deydi. Inningga kelin ketdi kelin deydi-da, haligi narsani topshirishlikdan burun bir qator pardozilaydi haligini. Hamda to'liga topshiradigan kunda tortmasdan beradi. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni siz qo'liga topshirayotgan oxirgi momentida tortganingizda shunga oladigan pulingiz toshni bo'lardi. Endi boyaga pardozlab yiltillatganingizda nima bo'ldi? Ketdi. O'ylab ish qilaylik. Nimaga 2 kun burun tortiladi? Narigi miskin, bu buyushtirib yurgan odam biladimi buni, o'sha bir hilasi borligini? Yoki boshqalar, har bitta hunar egasi bor, har bitta kasb egasi bor, o'zi biladi ishini, nozik joylarini. E borsam deydi, to'roq bolani almashtirib qo'yibdi deydi. Konteynerda tushirayotganda ko'rdim deydi, mana narsasi bor edi, ertasi kun borsam olib qo'yibdi deydi. Agar savdolash kunga qadar olib qo'ygan bo'lsa, uni haqqi. Endi baraka qilgandan keyin chiqarib qarorini ko'rib o'tiribdimi tayday narsa yo'q u akinnatimni ko'rmadi-yu dedi-yu esli haligi akalarimiz siz baraka qildingizmi endi bitta cho'p xoram sizga bitta cho'p xoram sizga shuning uchun tarozini ishi bo'ladimi metrni ishi bo'ladimi santimetrni ishi bo'ladimi birodarlar o'zimizga bo'lmagan narsani odamlarda ilmsizligidan mana shu ishda işte, tajribasi yo'qligidan foydalanib turib xiyonat qiladigan bo'lsak, qiyomat kunida bo'ynimiz yelinib keladi bu narsa. Alloh taolo o'zi asrasin. Yana surat oxirida aytadigan narsa oylikchilar bor. Oylikchiki bir katta do'konmidi yoki bir rastamidi yoki bir ishxonamidi, ana shu do'konda ishlayotgan ishchi bor, oylik maoshi belgilangan. Faloncha deydi, olasan oyiga deydi. Rozi bo'lib turadi. Shu odam xaridor kelgan paytda pul berayotgan do'konning egasini puliga kelgan boyagi mol. Shu do'kondorning mulki, do'kon ham ichidagi tovar Ustiga 5 so'm qo'yib o'tkazib yuborishlik mana shu 5 so'mni cho'ntagiga solib olishlik harom bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Chunki siz foyda chiqarmasangiz sotmaysiz-da. so'm ustiga qo'ydingiz, olmasdan qo'shini olib ketdimi? Siz sizga oylik to'layotgan xo'jayinni moliga xiyonat qildingiz. Sizga oylik beryapti u. Siz oilaga olib ishlaysiz birovni qo'lida. Siz yomon ko'rgan odam keldi tovarga. Haliginga sotmaysiz atay. Xo'jayinni mulkiga xiyonat qildingiz. Qiyomatda javob berasiz bu narsaga. Soatlik yoki hukumat ishida ishlaydigan odamlarga kelsak. Ati oylik oladiganlar qatorida turadi. Ish soati tayin, ish kuni aniq. lekin ish vaqtida boshqa narsalar chiqib ketadi ko'chaga. Shar'iy uzrsiz kim qo'yaveradi ishga? Ish vaqtida vijdonan ishlamaydi, soat o'tkazishlik ishlab qo'yadi. Mana shu odamni olayotgan oyligi narigi vijdonan ishlayotgan odamlarni oyligi bilan bir xil bo'ladigan bo'lsa, bu oylik berayotgan xo'jayinini haqqiga xiyonat qildi. Yana qaytarib o'taman. O'sha e, ko'chadan bir narsa ko'tarilib kelayotganda farzandlar tomonidan otalar yoki aka ukalarimiz o'layotgan bo'lsa aka ukalar bir narsa olib kelayotgan bo'lsa qaranglar qani oldi kimdan oldi nimaga oldi chunki siz bilan biz halol deb qilayotgan kasbimizni ichida ozgina xiyonat aralashib qoladigan bo'lsa, biz harom yeganlar qatorida bo'lib qolamiz. Duoyimiz ham ijobat olmaydi, balki Alloh taolasin jahannam ahlidan bo'lib qolamiz. Ha endi Xo'jayin o'zi anaqada. O'zi mana qilatda, o'zi mana sen o'sha xo'jayinning do'konda egasi senga belgilab qo'ygan maoshga rozi bo'lib ishlayapsanmi? Endi ishing bo'lmasin u yoqda. O'zi anaqalatda, o'zi mana esingdan chiqmasin birodar. kulli nafsin bima kasabat rohina. Har bir jon qiyomat kunida dunyoda o'zi qilgan ishiga o'zi javob beradi. Qatlayotgan rizqimiz halol bo'lishi uchun fiqhini bilaylik. Qo'limizga berilgan omorat narsaga Luqmamiz harom bo'lib qolmasligi uchun xiyonat qilmasdan ehtiyot bo'laylik. Alloh subhanahu va taolodan tavfiq so'raylik. O'zimizni qilayotgan tijoratimiz, kasbimiz ustida bir o'ylanib ko'raylik. Tavba qilaylik. Agar odamlarni haqqi bo'lsa, olib borib beraylik. Agar hukumat haq qilgan bo'lsa, qaytaraylik iloji bo'lsa, istig'for aytaylik bo'lmasa. aqulu qawli hadha